ومن يزغ عنها هلك الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله Alhamdulillah, pa u našoj sredini kad ispoljiš svoj din, kad ispoljiš svoj din, nije došlo do to da će te ljudi ubiti i uhapse i zatvoriti. A na mnogim mjestima drugih jest. Na mnogim drugim mjestima nije lako ispoljiti din. Nije lako ispoljiti din. Ali kako dava ide i situacija se zaoštra. I koliko je intenzivnija naša dava, toliko je intenzivnije i intenzitet njihovog neprijateljstva raste. Prema tome, znajte čemu ovo vodi. Zavizajte se. Znajte da će nas Allah spanao tela istestirati i izvagati kako nam je ovdje. Vala nebelu vannako. Mi ćemo vas sigurno iskušati. Dokle ide to iskušenje? Dokad? hatta na'lame sve dok ne budemo znali el muđahidin sve dok ne budemo alaikum salam ne budemo znali ko su muđahidi min komo sabirin i ko su oni koji su sabori e za taj trenutak i za taj dan pripremajte srce za te ispite pripremajte srce molim Allah subhanahu ta'ala da nas utvrsti hrabrost i da pokoledljivošću i razboritošću u osvetnom trenutku znajte da na ovom putu će uvijek biti onih koji će nas ostavljati i napuštati, ostavljati na sjedu i napuštati. Znajte da će biti mnogo onih koji će se okretati protiv nas i sa nama se razilaziti oko ovog puta i dječije nam šube ubacivati u ispravnost i istinitost ove strazi. Zato ne kolebajte se. لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله Kao što se desilo, u nastavku ćete vidjeti, odmah poslije Resula sallallahu alaihi sallam. Šta je se desilo? Gdje su i dalje ljudi klanjali namaz. I dalje svjedočili la ilaha illallah. I dalje svjedočili Muhammedu Rasulullah. Ali ne damo zekijat. Šta je bilo? šta je se desilo? Došao Ebu Bekri, rekao, de, lijepi moji, pa vidi kakvi smo bili dobri ahbabi do sad. Pa nemojte, pa to tako bilo? Dragi moji prijatelji, pa šta vam vi? Pa nemojte, pa što ste se naljutili na nas? Je tako bilo? Nije tako, nego je odmah i suka na sad. Odmah i suka na sad. Pored toga što je Usama ibn Zaid otišao sa vojskom Rimljanima pa su ashabi se dvomili da se vrati ta vojska. Ne, ne, ne. Ono što je Resul sallallahu alaihi sallam naredio, ima da se sprovede. Ovaj neki ide svojim putem. A ostali nasavlje. Pa kad su ovi vidjeli da i ovaj ode na Rim, a i ovi se spremaju na nas, znači ovi stvarno silni. Tako s ovima nima šala. Pa je to bio moment umjesto što su svi očekivali da će biti moment podstreka i ohrabrenja za, za one koji ne daju zekad. To ih je baš potuklo moral i do kraja oduzelo, kad su vidjeli šta se radi. Tako se brani ovaj din. Tako se bori za uspostavljanje ovog dina. Za uspostavljanje ovog dina. I to je put čega? Ovog dina, pravi put. Put ehlu suneta vol džemata, nazovte ga kako god hoćete. A ovi danas koji se busaju da sve ehlo sunne vol džema'a, mi ne vidimo da su na putu Ebu Bekr. Ili Ebu Bekr nije bio na putu ehlo sunne vol džema'a ili oni nisu. Nešto, jer nisu na istom putu, očito. Nešto se tu ne slaže, a nama je jasno šta je po pitanju, ali ovako formulišemo stvari radi njih, nek malo razmislimo. O sebi. O sebi, nije ove bubi. ابو بكر Ebu Bekru, على نعمة الاسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاقم الطير ترنم والموج تلاقم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله Ovdje kaže neće da se čuvaju neki harama. Neće da se čuvaju. Braćo, neće da se čuvaju. La ilaha illa ovi samo neće da se čuvaju. A šta je s ovima koji te harame javno pohalaljuju? i svojim zakonima propisuju i odobravaju i brani. Propišu i onda te tjeraju. I ne samo to, nego tim harama. Drugo je, znači, evo, o ozakonili smo dozvoljeno je pederluk. E, to je dozvoljeno. a s druge strane, propišeti zakonom moraš učiti muziku. Moraš. Moraš izbor. Moraš. Braće, svatate li o čem se radi ovdje? Zakonom te obavezuje onim što ti Allah zabrani. I onda, kad neko podigne glas proti toga, ne mi recite, ko se prvi oglašava. I kome se prvo onako striješi ko se na glavi? I dlaka na brade ako ima. Sve Čemu se ne postoji? Odma se, oni prvi bun. I braćo, neće takvi ni pred kim da se identifikuju sa to. U toj godini. I strahi i stid da budu u tom safu ili u tom taboru koji diže glas protiv toga. Znajte da je ovo krupna stvar. Tako mi je Allah krupna stvar. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع I onda u ovoj atmosferi, kad mnogi koji se upuštaju u davu i bave se davu, a nemaju nikakve vizije, i njihovi pogledi su zamućeni, i mutni, i ne znaju šta hoće, i ne imaju pojma kojim putem to treba da ide, i šta, šta u stvari treba da bude plod njihove dave, je tako? Osim što je mnogima od njih jasno da je cilj njihove dave da oni budu daje, tako? I da se ta nejasno stanje i dalje produžava. I što je najjasnije, sve je bolje. Sve bolja atmosfera za dan. Sve je izvjesnije da neće biti velikih poremećaja i problema. Tako? I da finansijska pomoć neće prestati dolaziti. A čim se čuje glas istine i počnu spominjati šerijatski termini, kafir, munafik, širk, kufr, iman, hijra, džihad, odma se naježi kosa na glavi i odma se počne sa osporavanjem i odma počinju strahovi da neće sofra nekud pobjeći da neće putevi stabilni putevi tako preko banaka i računi se za led a oni koji čvrsto vjeruju u Allaha i upoznali su Allaha preko njegovih imena najljepših imena i svojstava i koji čvrsto vjeruju da je on razik onaj koji daje na fakultu i da je on dhul kuvvatil metin i da je on šedidul iqab i da je on onakav kako je sebe upisao i koji su ga tako upoznali i koji čvrsto vjeruju u riječi uzvišenog u afisema i rizkukom vama tu'adun i na nebesima vam je rizk i ono što vam je obećano oni ne strahuju od ovih terminova ove terminologije šerijetske. Čak šta više, čvrsto vjeruju bez, da bez toga nema davi i da bez toga nema selameta i da bez toga neće Allah ukazati na put, da bez toga neće doći Allahovo svjetlo u srce, pa da onda iz srca svjetli pa da se vidi. Razumite li braću? Što kaže onaj naš brat, šejhovi moji, razumite li, bez svjetla se ne vidi. Pa kad ti Allah da svjetlo, ti vidiš put, vidiš kud treba ići. I vidiš na putu raskršće. I vidiš znakove, putokaze. I vidiš krivine, lijevu i desnu. Razumite, braći, ljudi koji nemaju vizije i ne znaju kud put vodi, strahuju od tog puta. Kako će krenuti kad ne znaju? Svaki put koji nisi išao i prvi put krećeš na njega, je li tako? I nepoznat, imaš predstave, strahuješ od njega. Zato molim Allaha subhanahu wa da nam podari besvijet. I da mi shvatimo, i da mi shvatimo šta je na kraju ovog puta. A to je susret sa Allahom subhanahu wa I svođenje računa. Svođenje računa. الطير ترنم والموج تلاقم الطير ترنم والموج تلاقم الطير ترنم والموج تلاقم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله na negdje jedno svojstvo i sve potvrđujemo bez ulaska u kakvoću i, tako, ne, ne komentarišemo, znači i ne potvrđujemo kakvoću svojstava, nego potvrđujemo značenja svojstava, koja su nam poznata i znamo šta znači ta svojstva, ali ne potvrđujemo njihovu kakvoću i ne ulazimo u kakvoću tih svojstava, je tako? Nego i potvrđujemo onako kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. Druga šubha je da znači umanjujemo mjesto ili od prava Rasula sallallahu alaihi wasallam i da i njega na neki način omalovažavamo, je tako? Zašto? Zato što smo rekli da je on rob, rob i da ne zaslužuje ništa od prava Allaha subhanahu wa ta'ala. A oni hoće da on ipak zaslužuje nešto od toga. Ili da poznaje gajb, ili da se njemu dova može uputiti i tako dalje. I mi kad kažemo da to ne može, onda oni kažu da mi ne poštujemo Rasula sallallahu alaihi sallam kako ga treba poštovati. A mi kažemo nije, mi ga poštujemo onako kako ga treba poštovati. Ne ga uzdižemo iz njegovog stepena, ne ga spuštamo ispod onoga što mu je ispod stepena na koji ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao. Al tako? A to što vi hoćete da ga uzdignete i da mu dadnete prava koja ima samo Allah subhanahu wa ta'ala od ibadeta i dove i svojstava, je tako? To je onda vaš problem, tako? Onda vi imate problema sa svojim zabludama. E, večeras uz Allahovu pomoć govorit o šubhama koje su vezane isto tako za ovu davu. Pa kaže šubha da tekfirimo muslimane. A? Ljagaju nas da tekfirimo muslimane. O tako? Dobro. Kaže, što se tiče ove šubhe, ova šubha stalno ide sa dajama tevhida i sa davom tevhida. Znači, ova šubha stalo i ova hljaga stalno prati one koji pozivaju tevhidu. I ona je već prije pripremljena od neprijatelja tevhida, od murđija i onih koji ih slijede, je tako? A to je da murđije uvijek ehlu sunne, je tako? I oni i one koji pozivaju tevhidu nazivaju havariđima, haridžijama, jel tako, i da ih nazivaju tekfirijama. Jel tako? To uvijek bilo. Znači, tako to, kad god se pojavi dava tabhida, odma budu optuženi strane morđija da su havariđi i da su tekfirđi. I da su ohalalili krv klanjača i da su ohalalili čast njihov i da su, znači, muslimane učinili kao da su keferi u osnovi, jel tako, ispustili na nivo židova i kršćana i drugih mušrika. I ne samo to, ekstremne murđije zauzimaju ovaj položaj ili ovaj stav prema ehlu sunnetu zato što kod njih nema razlike između širka i nekog drugog grijeha. Zašto oni zauzimaju takav stav prema nama? Zato što ne pravi razliku, ne mogu da napravi razliku između širka i nekog drugog grijeha koji nije širk. Pa je to kod njih sve isto. I ne pravi između toga nikakvu razliku ni u imenu, ni u, pro, ni u propisu, jel tako? Otuda, jel tako, i zbog toga onaj ko tekfiri onoga ko čini širk, Je tako? Kod njih je isti kao onaj ko tekfiri onoga ko čini neki drugi gri, grije. A je to isto? Ako neko nekog tekfiri zbog toga što čini širk, a neko drugog tekfiri zato što čini neki drugi grije, na primjer zinaluk, pije alkohol i tako dalje, je li ovo dvoje isto? Nije. Nije. Zašto? Zato što zinaluk i alkohol su veliki grijesi, a širk? Širk izvodi izvjer, jel tako? A kod njih je, oni su to poisto vjetili. I sad ako se pojavi neko, pa tekfiri zbog širka i kufra, oni ga smatraju da je isti kao onaj koji tekfiri zbog grijeha, kao onaj koji tekfiri zbog grijeha. Zbog toga oni tvrde i zato su ustanovili, jel tako, da je sve ovo i tekfir zbog širka i kufra i tekfir zbog velikog greja da je to isto i da je to sve došlo od havariđa i da to je znači da su to tekfirije, tekfirđije i tako dalje. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Reci. Onaj mali širk, ja sam to zaboravio. Je on, znači, po kategoriji ispod velikog grijeha ili je iznad velikog grijeha? Mali širk je iznad velikog grijeha. Aha. Ali nije veliki širk ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne izvodi izvire. Ja. Znači, mali širk je najveći grije. Najveći grije, jel? Jeste. Jeste razumeli? Bože da poslije nekad, onaj, uz Allahu pomoć, kad budemo govorili o stvarima koje izvode izvire, pa posebno se obrati pažnje na širk. Allah subhanahu wa ta'ala širk neće oprostiti. Jel tako? I tako je došlo općenito. Allah neće prostiti da mu se čini širk. Jel tako? Koji širk? Veliki ili mali? Veliki. Veliki. E vidite, može da obuhvati i mali. Neće oprostiti Allah da mu se čini širk. Bilo veliki, bilo ma, bilo mali. S tim, da opet postoji razlika između velikog i malog širka. Rekao bi, tanana nije. Ogromna razlika. Što? Ko učini veliki širk, vječno će biti u džehennem. Ako učini mali širk, bit će samo znači određeno vrijeme u džehennem. I to je razlika između malog širka i velikog grijeha. Veliki grijeh, čovjek se ne pokaje od njega i umre, preseli na tome. I Allah mu opet oprosti. A mali širk, ako se ne pokaje i umre na tome, kažu učenjaci, Allah naj, najbolje zna ispravno mišljenje, da nećemo Allah to oprostiti. Ali neće ga vječno ostaviti u džehennemu kao kafira i nevjernika, nego će ispaštati za taj mali širk. Jeste razumili? Jasno. E, to je znači razlika između malog širka i velikog grijeha. Što mali širk, po jednom od, od mišljenja, Allah neće ni njega uprostiti. A veliki grijeh uprostit će kome hoće. Jeste obraći, shvatili? I ovo je akida ehlu, ehlu sunnata od džemata. I ono, ovo nema nikakve veze sa novotarijom Havariđa, Haridžija. Zašto nema nikakve veze? Kod njih ko učini grije kafir. Kod nas nije. Kod nas je šta? Fasik, griješnik, Allah će mu prostiti ako hoće. Je tako? Ali mi tekfirimo radi čega? Mušrike. Radi kufra i širka tekfirimo. Radi kufra i širka tekfirimo. I to smeta kome? Morđemo zato što oni ne mogu da shvate, je tako? Ne mogu da shvate zato što su se zbunili, ne znaju šta je iman, šta je kufr, je tako? I zato što ne mogu da poredaju stvari, ne mogu da shvate da neko može govoriti ila ilaha illa Allah i istovremeno biti mušrik. Može li to biti? Može. Vrlo lagano, je tako? I jednostavno. Primjera malo širka. Mali širk se on uglavnom... Ups. Ja. Mali širk, mali širk se uglavnom u, ogleda u nekim izrazima i riječima. Mali širk. Kao na primjer, da se zakune nečim drugim ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Da kroz govor poistovijeti Allaha i stvorenje. I neko od njegovih stvorenja. Pa na primjer kažeš šta hoćeš, šta hoće Allah i ti. Je tako? Ili kaže izliječio me Allah i doktori pa je stavio je tako, ravno, doktore u istu ravan sa Allahom subhanahu, eto to je mali širk u riječima, je tako? Isto od malog širka je rija, pretvaranje. Da radi nešto da ga ljudi vi, vide, vide. vide radi toga. Znači ime ljudi radi, yes. radi. Ili suma, da radi nešto radi toga da ljudi čuju, je tako? Da ljudi čuju. I tako dalje. Znači, to je sve od malog širka. To je sve od malog širka. Mali širk kvari ono dijelo u kojem se na nađe, A veliki širk poništava sve. poništava sva dijela. Mali širk je isto da stavi hamajliju vjerujući da ćemo, da ćemo Allah pomoći zbog te hamajlije. To je mali širk. A ako stavi hamajliju vjerujući da ćemo ona sama po sebi pomoći, veliki širk. Da te upita, sad se mi malo najpiti ne smeta da neko znači vidi na znači ako mi nije ovaj znači namjera da da, da imam ovaj sa bitan nije, znači nije namjera da neko vidi ja a ali ako neko vidi ne smeta ne, ne smeta meni tu Ne, ako nije zbog toga to urađeno. Znači, Iako se nekad dobro dijelo može učiniti javno, baš da neko vidi, ali u ime Allaha, ali javno da neko vidi, ne bil ga podstakao da i on to uradi. Znači, da, da opet sa te strane nije. Nekad ako vidiš da te ljudi gledaju i ostaviš dijelo koje inače činiš, inače ti, na primjer, kad uđeš u mesečit, klanjaš dva rekata, ali ušao si u mesečit, ima puno ljudi, sjede i sad gledaju. I sad ti nećeš da klanjaš dva rekata zato što oni gledaju. I tu je rija. Jer si ostavio dobro dijelo zato što te ljudi gledaju. I to je pretvaranje. Je se pretvaru? Jesi. Znači, šta je kod čovjeka da se ponaša kako se ponaša. Šta te briga za ljude, je tako? Bitno je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. E tako, da se jednostavno insan normalno ponaša. Da učisti nijeti. Ste razumili? Dobro, ima li još neko nešto? Pitu. Nije niko ništa. Dobro. Eh, gledajte sad ljagi. Kaže Iraki. Taj Iraki je poznati Iraki da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, danas ima ovih Irakija pun dunjavom. A u, u vrijeme šeha Muhammed ibn Abdullehava bio je ovaj jedan Iraki, koji je tako šube u ubacivo, odgovar, onaj, podvaljivo i tako dalje. Danas, da Allah pomoge, eh, kažem, Haridžije su kao što je kod Buharije i Muslima i ostali, misli, ostali Mahadisa. suneni, muhaditha, tako, i ostalim knjigama haditha, Haridžije su, kao što stoji u Buhari i Muslim i ostalim knjigama haditha, ljudi koji su uzeli ajete koji su objavljeni za kafire, pa ih onda učinili i upotrebili protiv mu'mina. Tako on kaže. Pa onda je, kaže ovde, oduljio govor o Haridžijama. Ko? Ovaj Irak. Oduljio govor o Haridžijama, spomenuo tekstove koji govore o Haridžijama, jel tako, i tako dalje, pa na kraju kaže i ti vidiš da jasan znak Haridžija da Kur'an, jel tako, koji je objavljen protiv kafira, je jel tako, jajete koji su okrenuti protiv kafira, da su ih usmjerili protiv mu'mina i oni koji se okreću prema kibli. Zato nećeš vidjeti nikoga od ehlu sunneta da je izgovorio ono što oni govore i da je ikoga protekfirio. Pa dalje, kaže nastanak ove novotarije je loše mišljenje i slijedjenje razuma. A zatim je spomenuo Zuluhu Vejsira. Znate li ko je Zuluhu Vejsira? Onaj koji se pobunio i rekao Rasulu sallallahu alaihi sallam dijeli pra, pravedno. Na danu Hunayna, je li tako? Kad je Rasul sallallahu alaihi sallam veliki plijen zarobio, je li tako? Nije bio zadovoljno sad podijelom Rasula sallallahu alaihi sallam. Zatim je spomenuo šta je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem za njega i tako dalje. Zatim spominje govor Havariđa i kako oni tumače la hukma illa lilla. Ne pripada sud nikome osim Allahu. I zatim poslije toga kaže e tako isto njihova braća danas kažu u ovom vremenu la yu'badu illa Allah. Ne čini se ibadet nikom osim Allaha. A mi njima kažemo istinu ste rekli. To je riječ istine s kojom vi želite batiti. Je tako? Gdje su danas oni koji obožavaju nekog drugog mimo Allaha, ako je on musliman, izgovara dva šehadeta i klanja i posti i daje zekat i obavlja hađ? Jeste pratili ovaj govor? Ha? Pogledajte. Znači, prvo odmah, da ne bi se kome ostala šubra. Odmah, znači, ovo što govori o havarđima, E, to će komentarisati ovo kod Buhari i muslima i tako dalje, ali ovo hoće da vam kaže na kraju. Gdje on kaže, jel tako, ne čini se ibadat nikom osim Allahu. Jel tako? Onda kaže, gdje je taj koji čini ibadat nekom drugom mimo Allahu? Ako je musliman izgovara šehadet, klanja i posti i daje zekat i obavlja hađ. Ja vas pitam, može li neko ko tvrdi za sebe da je musliman, izgovara šehadet, klanja, posti, i daje zekat i obavlja hađ, može li biti mušrik? Može. I šta mu poslije toga vrijedi što izgovara šehade, to obavlja namaz, daje zekat i obavlja hač. Šta mu vrijedi ako pored toga uputi dobu? Kome? Poslaniku sallallahu alaihi sallam. Naprimjer. A da ne govorim uputi dobu nekoj djevojci u djevojačkoj pećini tamo. Nekoj. Svatate, broći? Dobro. E, ali odgovor. Kažem. Zaista hadithi koji su došli u sunnetu i rivajeti koji su ispravni, a govori o, o Haridžijama, opisuju Haridžije i kude ih. Jel tako? Opisuju Haridžije i šta? I grde ih. Pogrdno govore o Haridžijama. Je tako? Njih je, one su poznate, svi ti rivajeti i učenjacima su vrlo dobro poznati. Njih je spomenuo ima muslim u svom sahihu od otprilike u deset rivajet. A ovaj Iraki on nije od onih koji poznaju hadise. Je tako? Niti ima pojma o ovoj nauci. I on uopšte, znači, nije sposoban da prenosi iz sunneta. Zato što ne, ne pravi razliku između onoga što je marfur. Što znači marfur? Doseže do poslanika, sallallahu alaihi sallam. I između onoga što ima u kuf. Šta ima u što je predaja koja se ne prenosi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem nego od asha od ashaba. I on ne pravi nikakvu razliku između sahiha i onoga što nije sahih. A to vam objašnjavamo na sljedeći način. Kaže, on je rekao, rekao je, Haridžija su vam kod Buharije i Muslima i ostali u knjigama haditha oni koji ajete koji su objavljeni za kafire okreću protiv mu'mina. Kaže, ovaj govor je govor glupana koji nema pojma o onome šta govori. Znači, nije uopšte svjesan šta priča. Zašto? Zato što ovo, da su Kur'an uzeli i okrenuli, je li tako? Kur'an koji je objavljen protiv kafira i okrenuli protiv muslimana, nigdje se ne spominje da je to predaje od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Niti kod Buhari, niti kod muslima, niti u jednoj hadijskoj zbirci. Je tako? Nema uopšte toga. Ali ovaj šta, džah? Džahil ili šta? Manipul? Manipuliše svijetom, je tako? Nego šta je ovo? Šta je ovo? Ovo da, je, da su uzeli kura. Ovo je predaje od, od Abdullah ibn Omara. Od Abdullah ibn Omara. Od njega je to predaje. On, on rekao da su havariđi uradili tako. Je tako? I to uopšte nije govor Rasula sallaha resan. I uopšte nije hadith od Rasula sallaha resan. Međutim, on je ovdje šta predstavio da je to i u Buhari, u muslimi, u svim sunanima. Je tako? Da je u svim sunanima. Je tako? Kaže, međutim, mi ne želimo dokazivati ovdje njegovo neznanje i džehel, nego želimo odgovoriti na njegovo šubu. Kaže, cilj njegov, cilj njegov jedan. Prikaže nosioce teuhida Haridžijama. Je tako? Da ih prikaže Haridžijama. Zato što oni tekfire one koji dove upućuju poslanicima, javlijama i dobrim ljudima. I koji dove upućuju nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zašto? Zato što su kod njeg obožavaoci kaburova ehlo sunne. Kod njeg su oni koji badet čine turbetima i kaburovima, kod njeg su ehlo sunne. A ehlo sunne i ehlo islam, kod njeg su hava, havarić. Koji tekfire oni koji se okreću prema kiblu. I to je njegova šubha i sav njegov govor. Međutim, on je to jako, jako proširio i skitio i s kitijom, tako? A sve se svodi na što? Da su kod njega oni koji ibadet čine, čine turbetima i kaburojima kod njeg su jelo sunne. A oni koji tekfire ljude koji čine širk kod njeg su Haridžije. A u stvari, ehlo sunne tekfiri mu mušrike, je tako? E, to je A mi, kaže šejh dalje, mi ćemo, kaže, ovdje objasniti, je tako, Haridžije i njihovu pojavu i njihov medheb, jel tako? A objasnit ćemo i medheb ti, obožavavca je jel tako? Mušrika i njihov medheb, jel tako? I detaljno ćemo to sve objasniti. Međutim, da, zašto će to objasniti? Objasnit će medheb jednih i medheb drugih. Ovdje nema potrebe sad rasplinjavati i to objašnjavati, je tako? tako? jednostavno šta Haridžije tekfire zbog velikog grijeha, a ovi čine ši širk. E to su ta dva medheba. Je tako? To je osnovna linija ta dva medheba. A nakon toga kaže ti sad znaš znači njihove šubhe i sad znaš zbog čega su znači Haridžije tekfirile Aliju radijallahu an i njegovu skupinu, i Muaviju i njegovu skupinu. I oni su se posle toga različili, znači poslije onaj odvajanja od Alije i posle borbe Alije sa njima, je tako, kad ih je savladao, različili se i nisu, znači, e, dugo imali nikakve snage, dok na kraju opet nisu imali, znači, onaj, u vrijeme Hadjar ibn Jusufa i El Muleheba ibn Ebi Safre, znači u vrijeme Emevijske dinastije bilo je opet borbe sa njima i tako dalje. Borio se sa njima i Ibn Zubair, misli se na Urvat Ibn Zubair u vrijeme e, hilafeta Abdullah ibn Zubair. I tako dalje, najproširenija stvar od Havariđa je da oni tekfire zbog velikog grijeha, zbog velikog grijeha koji nije veliki širk. Dobro. Kaže, najbolje je rekao Ibnul Qajim. Šta je rekao? U svojoj nuniji, tako zvano. Kaže, وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمَنْ قَدْ دَانَ بِالْآثَارِ وَالْقُرْآنِ entum bida mithle l'havariđi innehum ehadu d'avahira mehtedu li ma'ani. Kaže, od najčudnijih stvari je da oni kažu onome ko vjeruje u hadith i Kur'an, vi ste time kao Haridžije, zato što su oni uzeli vanjska značenja, znači tekstova, i nisu shvatili njihova zna značenja. Tako kaže Ibn Qajim. Šta je čudno? Čudno je da u svakom vremenu ehlu sunnetu kažu šta? Vi ste havarići. Zašto? Zato što se drže Kur'ana i su i sunnetu ovo je, kaže, stara bolest kod, kod mušrika, jel tako, i onih koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva. Kogod dođe i tekfiri zbog toga, jel tako, zbog toga što čine ibadat nekome drugom ima Allahu subhanahu wa ta'ala, ili negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala i suštinu njegovih imena, kogod dođe i protekfiri zbog toga, oni njemu odgovore kako? Kažu, ti si hari, hariđija, ti tekfiriš zbog grijeha, i ti uzimaš samo šta? Vanjska značenja tekstova. Jel tako? Tekstova čega? Kur'ana i sunnet. A poznato je da se grijesi, znači nisu svi istog stepena i da se razlikuju prema njihovoj različitosti i prema njihovom stepenu, odnosno grijesi su teški onoliko koliko se suprotstavljaju osnovnoj mudrosti radi koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ovaj svijet i ljude. Ste me upratili? Ste li shvatili šta ja govorim? Jasno, jasno. Znači, grijeh je težak koliko? Onoliko koliko je suprotan osnovnom cilju i mudrosti radi koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svijet i ljude. A koja je to mudrost? robovanju gospodara svih svijetova, je tako? Pa onoliko, koliko se grije, suprostavlja tom robovanju i tom smislu, toliko je on te težak. Ako se suprostavlja malo, on je mali grije. Ako se suprostavlja puno, on je veliki grije. A ako, šta misliš? Ako je skroz suprotan tom cilju, onda je to ši, širk. A šta je skroz suprotno tom cilju, tom ibadetu? robovanje nekome drugom. Allah stvorio ljude da robuju Allahu, a oni robuju nekom drugom. Znači, skroz suprotno od onog prvog i najvažnijeg cilja i mudrosti na koje je Allah s.a. stvorio ljude. Posebno znači kad su u pitanju prava Allah subhanahu wa ta'ala na ibadet i kad se Allah subhanahu wa ta'ala pripisuju uh, znači nedostaciju u pitanju njegovog njegovog robobijeta, njegove vlasti, njegove moći i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala je protekfirio i njegov Rasul sallallahu alaihi wa sallam je protekfirio jel tako, sve one koji čine ovakve grijehe, kakve? Koji dosežu do toga da su skroz suprotni smislu stvar, stvaranje, jel tako? Kao što je širk i robovanje i činjenje ibadeta dobrim ljudima, obavijestio nas je Rasul sallallahu alaihi wasallam o najvećim grijesima. Kao što je u dva sahiha, u hadithu od Abdullah ibn Mas'uda, kaže, rekao sam, Ja Rasulallah, koji je najveći grije? Kaže, En teđ'ala lillahi nidden, uvahu wa khalaqake. Najveći grijeh je da Allah subhanahu wa ta'ala učiniš suparnika, a on te stvorio da Allah subhanahu wa ta'ala nekoga smatraš ravnim, a on te stvori. A zatim sam rekao, a zatim koji kaže entuzanije bi halileti džarik, da činiš zinaluk sa ženom svoga komši. Svaki zinaluk je veliki grije. A najveći opet da zinaluči sa ženom od komši. Je tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio veladine, well, لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ I to su osobine vjernika. Šta da oni? ne dozivaju nikog mimo Allaha, znači ne čine širk, ali ne čine ni ostale velike grijehe i ne ubijaju nikog, je tako, koga je Allah zabranio da se ubije i ne čine zina, ne čine zinalog. I ne čine zinalog, je tako? To je osobina. Kogod negira tekfir općenito, kao što kod nas murđije, a opet se mnogi bune da ih nazovemo tako, i krivo im što im se kaže da su murđije. A mnogi od njih negiraju, šta? Tekfir općenito. Kod njih nema tekfira nikako. Kafir je onaj samo ko, ko se izjašnjava da je kafir. Tako? Kaže, kogod negira tekfir općenito, on je, znači, protiv njega je Kur'an i Sunnet. Ako god napravi razliku između onoga u čemu je napravio razliku Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, između grijeha, jel tako, i širka, i pokori se sudu Kur'ana i Sunneta i iđma'u ummeta, jel tako, i napravi razliku između velikih grijeha i širka, on je objektivan i on je potrefio sunnet i on je sljedbenik ahlu sunneta vel džemaata. A mi ne tekfirimo nikoga zbog grijeha. Sve dok to ne bude ši, širk, veliki širk. I to veliki širk oko kojeg se složio sav ummet da je kafir onaj koji ga učinio. je tako? I ovdje nije nešto nama sad naumpalo da tek tekfirimo zbog širka. Nego je to sav umet, čitav umet složan da onaj koji čini širk da je ne vije, da je ne vije. Je tako? Pogotovo ako se, znači, protiv onoga ko čini taj širk iznese, iznese do okaz. Prenosi iđma, znači, po ovome više nego jedan, nego jedan učenjak više nego jedan učenjak, a ovdje posebno on prenosi od, od e, Ibn Hajjara. Ibn Hajjara. Znači, šta je ovdje onaj, ova šubha prva bila? Da mi šta tekfirimo muslima, muslimani, mi jednostavno odgovorimo ne, mi tekfirimo one koji čini ši, širk. A vi imate problem, vi kažete, oni jest, to što oni čini, to je širk, ali oni su ipak muslimani, maša. Allah. Znači, Allahove vlije, muslimani čine širk. Maša. Ha. Hajte vi sad nam, nama to nekako objasnite. Muslimani čine širk. Ne znam. Objasnite. Po kojoj definiciji? Ha. Allahove vlije, koje će Allah vječno džennetom nagraditi, čine širk. Maša. E jeste to dobro definisali. Samo ne znam, imate jedan jednostavan problem, ne možete nam to nikako objasniti. Dobro. Druga šubha kaže jeste i'tizal. Šta je i'tizal? Šta je i'tizal? Odva? Odvajanje. Odvajanje. Po ovoj riječi i'tizal, odvajanje, zove se jedna sekta mu'tezile oni koji su se odvo odvojili. E, ovo vjerovatno nije promašlo vaše uši. Ali tako? Da se i danas ova dava obtužuje šta da? Da smo se mi šta? Odvojili. Ali tako? Da se odvajamo, da nešto sad glumimo, izmišljamo. E, to je to. Vidite. Kako je to staro? A mi sve mislimo da nas stižu neki novi problemi. A ono staro, davno se desilo to sve. Kaže, kad su imami ove dave htjeli da se provedu i da ostvare millet Ibrahima, Allahovog prijatelja, alaihissalam, kroz što? Kroz odricanje od mušrika i onog čemu oni ibadet čine, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i odvajanje od njih. Je tako? Šta je Ibrahim a.s. uradio? Odrekao se, je tako? Svog naroda i ono u čemu oni ibadet čine. I šta je uradio još? Napustio ih. Ostavi, odvojio se od njih. E kad je to, imami ove dave, kad su to htjeli da urade, onda je uzviknuo šeitan. Je tako? i podigao jel tako, galamu i uzbonu čitavoj svojoj partiji da su ovi u stvari potomci Mu'tazila i da oni idu putem Amr ibn Ubejda i Vasil ibn Ata. Ko su Amr ibn Ubejd i Vasil ibn Ata? To su dvojica koji su imami Mu'tazila. Jel tako? Vođe Mu'tazila. Šta su uradili? Odvojili se od međlisa, od halke Hasan al-Basrije, rahimahullah, i onda počeli govoriti neke svoje šupljine, jel tako? Sad ćete čuti šta je, o čemu se radi. Kaže, oni koji nazivaju eh, muvehide, oni koji su na tevhidu i one koji negiraju širk, i oni koji se suprostavljaju širku, oni koji takve nazivaju muatezilama, prave veliku grešku. Zašto? Zato što su muatezile. Poznata sekta novotarska, je tako? Oni su poznati time što negiraju kadar. Je tako? Šta još negiraju? Negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala. Negiraju kader negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala. Napustili su Hasan al-Basrije, rahimahullah, i nazvali se Mu'tazilama, zato što su napustili šta ehlu sunne vel džema'a. I još su se suprostavili ehlu sunnetu u ovim pitanjima i usto još da je kod njih počinila velikog grijeha šta? On nije ni mu'min, ni, kafir, ni kefir, nego je između ta dva položaja na dunjalu, a na ahiretu bit će vječno u u vatri. Praktično, na koncu ga tekvi, na, to, na koncu tekvire opet počinioca velikog grijeha, jel tako? Isto tako su prostavili se mutavater hadithima, jel tako? Da oni koji su učinili veliki grije, da Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće opro, oprostit će im, jel tako? A poslije, znači, a kazni će koga hoće a poslije kažnjavanja će ih izvaditi iz ženemske vatre, je jel tako? Pa će ih kazniti zbog njihovih grijeha, a nagraditi ih za njihova dobra, dobra djela. Zbog čega? Zbog njihovog tevhida, zato što nisu učinili širka. I uvešći u džendet svoju milo, milošću, je jel tako? E to su ti moja tezile. To su moja tezile. E imamo li mi kakve sad veze sa moja tezilama? niti smatramo da je ko učinio, učinio velike grije da je između dva položaja, niti da će vječno biti u džehennemu, niti negiramo kader, niti negiramo svojstvo Allahu svana teala, ništa od ovoga što je bilo kod Mu'tezila, kod nas nema, je li tako? Međutim, oni i dalje kažu, oni su se odvojili i oni se odvajaju, je li tako? Ovdje on još napominje da oni negiraju svojstva, da su potome, da su Mu'tezile po pitanju svojstava džehmi, džehmije, potpuno negiraju svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Mu'tazila su učinili, znači, velike grijehe i širk, je tako? Učinili su to istim stvarima. I šta još? Šta je još poznato kod Mu'tazila? Da negiraju šefa'a za počinioce velikog grijeha. Zašto Mu'tazila? Mu'tazila su inače šta? Racionalno racionalnost. Oni negiraju da će biti šefata za počinioce velikog grijeha. Šta misli to otkud to njima da nam pani? Šta to ima veze? O tako, normalno insan čuje da će se poslanik sallaha alaihi sallam zauzimati za one koji su činili grijehe i vjeruju u to, je tako? Da će se zauzimati šehidi, da će se zauzimati vjernici, je tako? Prema stepenu svog imana, šta ima, kakav je problem u to vjerovati? Šta je njihov problem? Problem je njihov njihovo pametovanje, je tako? Zato što su stavili razum ispred šerijeta. Pa kažu, ne, neće biti zauzimanje. Kako zauzimanje? Što? Zašto? Negiraju šefaat zato što kažu, neće, to nije to, to ne odgovara apsolutnoj pra pravi. Je tako? I zato što vjeruju da će počinjeti velikog grijeha vječno biti u, va, u vatre. Znači moraju poredati svoj mezev do kraja u zavrudići. Svatat? E to je njihov, to je njihov problem. E, kad su zanegirali šefat, a onda kaže, čuju od nas da mi negiramo da će se zauzimati za njih oni koji oni mole da, da se za njih zauzimaju. Onda je, kaže, ovima naumpalo, Aha, muatezile negiraju šefaat, ovi su muatezile. A nije, nego mi negiramo šefaat koji negira a Allah subhanahu wa ta'ala. Jer šefaat koji Allah subhanahu wa ta'ala negira, to je šefaat za mu, za mušrike. A ko je mušrik? Kogod traži šefaat od nekog drugog mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jeste shvatili, braći? Znači, sa te strane su nas poistovjetili, kaže on, sa muatezilama a mi, hvala Allahu, nismo od njih. I mi čak što više osporavamo Mu'tazilama sve ovo što su pogrije sve ovo što su pogriješili. Jeste li shvatili otkud ovo da ih poistovijete sa Mu'tazilama? Jer mi kažemo onaj ko digne ruke i kaže i doziva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže šta? O Muhammede, zauzimaj se za mene. Mi kažemo, e taj, šta, taj je mušrik i zato se niko neće moći na sudnjeg dana zauzimati. I šta mi ovdje sad negiramo njemu? Šefaat. A moja tezila u osnovi negiraju šefaat. Ali mi ne negiramo šefaat šta? U osnovi, nego samo neispravan, mušrički šefaat. A šefaat muvahida koji kaže, ja rabbi, učini Muhammeda sallallahu alaihi sallam šefađijom da se zauzima za mene, e mi taj šefaat potvrdi potvrđujemo i u njega vjerujemo i njemu se nadamo za Allahovu pomoć. Svatate, brat. Jeste razumeli, brat? Ako niste, da još jednom ovo. Yes. I znači, znači, učinio ovaj širk. Ovaj prvi učinio širk, zato se za njega niko neće moći zauzmati. Ovaj drugi upućuje dobu Allah subhanahu wa ta'ala i mi u taj šefat vje, vjerujemo. Dobro. E, a ostaje sad ova šubha, oni su se odvojili. Ostaje. Ostaje i dalje. E, sad na nju odgovaramo ovako. Kaže, oni koji su na čistom tevhidu, odvojili su se od ovih mušrika. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala obavezao svakog mu vahida da se odvoji od mušrika. I da ih tekviri. Da ih tekviri. I da ih se odrekne. E zato se odvojili. Kao što kaže uzvišeni da je rekao Ibrahim a.s. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Ja vas napuštam Vidiš, Ibrahim kaže šta? Wa'tazilukum. Ja vas napuštam, odvajam se od vas. Wama tad'una min dunila. I od onoga čemu vi dove upućujete mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. وَأَدُعُوا رَبِّي I ja dozivam svog gospodara, njemu dove upućujem, عَسَا أَلَّا bi du'a rabbi شَقِينَ Jeste razumeli? Znači, ako nas optužujete da smo se odvojili, pa odvojili smo se od koga? Od mušrika i kafira. A to je va? Vađib. A to je vađib svakog muvahidu da se odvoji od mušrika i kafira. Prema tome, preće bi bilo da mi upremo prst u vas i da kažemo vi se niste odvojili, a trebate to uraditi. Ste razumeli, braći? Tako kaže Ibrahim a.s. Ja napuštam vas i ono čemu vi ibadet činite. Odvajam se od vas. Pa zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ I kad se on odvoji od njih i od onoga čemu oni ibadet čine. Ko? Ibrahim. Kad se odvoji od njih i onome čemu oni ibadet čine, mi smo mu onda poklonili šta? Ishaqa i Jakuba, jel tako? Onda smo mu dali potomstvo i sinovi, jel tako? Zatim, inna bura'a'u minkum ima ta'buduna min duni illah, mi se odrićemo i vas i onoga čemu vi ibadet činite mimo Allah subhanahu wa ta'ala, ovo bera, bera, odricanje je totalno šta na Na pu? pu napuštanje. Isto tako. Wa idhja tezel tomuhum, wa ma ja'buduna min duni illah. Ovdje govori o ashabul kehf. Je tako? O mladićima koji su se, šta su radili oni? odvojili se i napustili grad u kojem su živi i, otišli u pećinu. Gdje su otišli? U naseljenom mjestu. U pećinu otišli. Odvojili se. Neće da imaju ništa sa mušicima. Napustili. Svatite, braće, znači napustili i tako da Nikad neće mu vehid ispuniti svoj tevhid dok ne napusti mušrike dok ne napusti mušrike i dok ne bude neprijateljski se ponio prema mušricima i dok ih ne bude tekfirio i svaki mu vehid je s ove strane šta? Moja Mu'tezila. Jel tako? Onaj koji se odvo, odvaja. S ove strane je svaki mu vehid u stvari mu'tezila. Onaj koji se odvaja. Zašto? Zato što se odvaja od, od mušrika i od onoga čemu oni ibadet čini kao što je to učinio Ibrahim a.s. Allahu, Allahu prijatelj. To su te šube. Jel dat odgovor na njih? Jest. Zapamtite odgovora šube zabora? Zaboravite. Tako. Može li tako? Pošto obično ljudi zapamti šubu, a ne zna da odgovori. Pa kad ti neko kaže, vi ste se odvojili, šta ćemo reći? Jesmo. Mi se odvojili i tako treba da se i tako nas Allah spano tela uči. To vam je. I još ovde znači šube koji su vezane za šehe Muhammed ibn Abdul Abdullahaba. Za njego, njega lično. Pa su govorili šta da on zabranjuje da se donosi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim da on zabranjuje da, da se slijede bilo koji mezheb od četiri mezheba. Zatim da on kaže da ljudi već od 600. 600. godine od pohidžri da ljudi više nema muslimana, da su svi, da ni, nisu više ni na čem. I tako razne govore znači da, a, da je on rekao ovo, da je rekao ono, da je, jel tako, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, mislim da nema potrebe da ovo, da ovo čitamo, on je na sve ove šube odgovorio, je li tako? Odgovorio. Kaže, sve ovo što ste rekli, znači sve to slagano na njega i tako dalje. Međutim, kaže, istina je da sam rekao da nije musliman onaj ko ne zna šta znači la ilaha illallah, je li tako? I ko ne ostvari njeno značenje, isto tako onaj ko se zavjetio nekom drugom mimo Allah s.a. ili kolje korbana i tako dalje, istina je da mi njih tekfirimo, je li tako? i da je ono što je on zaklo kao žrtvu nekome drugom ima Allah, da to nije dozvoljeno, jeste je to haram i tako dalje. Međutim, sve su ovo pitanje šta? Oko kojeg se složio čitav u omet. Čitav ummet. I ovdje baš u ovim odgovorima on kaže, ako ti spomenem nešto od mene, baci to. Ako ti spomenem nešto iz, posebno iz, iz hambelijskog mezheba, isto to baci. Ali kaže, ne bi trebalo da ko vjeruje Allah i sudnji dan odbaci nešto kad mu spomenem iz Kur'ana i su i sunneta Rasula sallallahu alaihi I onda donosi dokaz iz Kur'ana i i sunneta. Iz Kur'ana i sunneta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilo nagradi za sabor i strpljenje dok ste ovo slušali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju i pamte ono što je isti, istina. I pamte ono što je istina. E, eto, tako vi zapamtite večeras da smo se mi odvo, odvojili. Ali tako, to zapamtite večeras. I da tako treba da bude. Kaj, Allah vas nagradi. Molim Allah smanu atela da nas uputi i da nam poveća uput. Molim Allah smanu atela da nam poveća ispravno znanje i da nas učini od onih koji rade po onome što što znaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi u džehennama. Da nas spasi kaburskog azaba. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u svim situacijama i da nam podari razbor razboritost u osvodnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva spletki i spletka ruša. I da nas sačuva od spletki i munafika. I da nas sačuva od spletki kafira i mušlika molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne pomoći od sebe i da nas pomogne sa iskrenim mu'minim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da obrza svoju pomoć i pobjedu. Da pomogne našoj braći muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pretečama u svakom hajru i da nas učini od onih čijim će sebebom Allah subhanahu wa ta'ala ovaj naš narod koji je zalutao vratiti u ispravnu vjeru i na pravi put. A Allah subhanahu wa ta'ala je čuo naše dove i on je kadar da ih primi i da ih usliše. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da od nas primi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas opasti saburom i da nas učini svojim Allahovim robojima i uđaditi na Allahovom putu. Alhamdulillah, ala ni'mat islam alhamdulillah, alhamdulillah, خاب جهنم الحمد لله الحمد لله من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم من أسلم يسلم وبالجنة يغنم ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم ومن يكفر سيندم وفي النار سيحطم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم الحمد لله الحمد لله الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم الطير ترنم والموج تلاطم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالخالق صمم وما كان فقد تم فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله فالمبدع الله سبحانه الله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحقاب جهنم الحمد لله الحمد لله المسلم أجزم وبالواحد أقسم المسلم أجزم وبالواحد أقسم المسلم أجزم وبالواحد أقسم المسلم أجزم وبالواحد أقسم بالروح وبالدم الكفر سيهزم بالروح وبالدم الكفر سيهزم فالعزة لله لله ولله فالعزة لله لله ولله فالعزة لله لله ولله فالعزة لله لله ولله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحسن طاب جهنم الحمد لله الحمد لله أيا هذا تقدم فالباطل أظلم أيا هذا تقدم فالباطل أظلم أيا هذا تقدم فالباطل أظلم أيا هذا تقدم فالباطل أظلم في الصف تلاحم وللموت تبسم في الصف تلاحم وللموت تبسم فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن ينصر الله فالجنة مهدى لمن